con tu indiferencia a mi corazón. madre que, Lo vas a matar. bueno. Lola, con tu indiferencia a mi corazón, lo vas a matar, Ana María Ana María. Lola, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Ay Lola, Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Y yo que te quiero mucho, y tú que me quieres poco, y yo que te quiero mucho y tú que me quieres poco, me has hecho tilín, tilín, tilín, tilín, que me vuelve loco. Ana María, Ana María, Lola, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Ay Lola, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Hello. María, Ana María. Lola, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Ay Lola, Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Si sí, porque te quiero quieres, quieres que te quiera más y porque te quiero quieres quieres que te quiera más. Te quiero más que me quieres, que más quieres, quieres más. Ana María, Ana María Lola, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar. Ay Lola Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar, conmigo Lola vas a acabar.